Երեք Ֆրանսիայի Հանրապետության ազգային ժողովը միաձայն ընդունեց Հայաստանին աջակցող եւ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ առաջարկող բանաձև։ Մինչ այդ Ֆրանսիայի Սենատն էլ ընդունել է նման բանաձև ընդամենը 1 դեմ ձայնով։ Ճիշտ է, առաջինը խորհրդակցական որոշում էր, ինչը նշանակում է, որ դրա կատարումը պարտադիր չէ։ Եթե այս որոշումներին հետևի Ֆրանսիայի կառավարության, ապա եւ նախագահի հաստատումը պատժամիջոցներ Ադրբեջանի դեմ կկիրառվեն։ Բայց Ֆրանսիայի ազգային ժողովի բանաձևի ընդունման մասին տեղեկատվությանը գրեթե զուգահեռ Ֆրանսիայի ԱԳՆ պաշտոնական կայքում կար տեղեկատվություն, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանի պալատների բանաձևերը, որոնք կոչ են անում պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի նկատմամբ, չեն արտացոլում Փարիզի պաշտոնական դիրքորոշումը եւ ընդունվել են միանգամայն անկախ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքին համապատասխան։ Տեղեկատվությունն Արցախի հանրային ռադիոյի համար քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանն է մեկնաբանել ինչի համար է Ֆրանսիան նման որոշում ընդունել։ Առաջի նա որոշումը Սենատի դա խորհրդակցական նշանակություն ունի, այսինքն դա արտահայտում է Ֆրանսիայի քաղաքականությունը, բայց պարտադիր չի կատարման համար, որտեղ կատարման համար պետք է կառավարությունը եւ նախագահը դա ստորագրեն բայց եթե բոլոր կուսակցությունները նման որոշում են ընդունում միաձայն, որի մեջ են նաև իշխող կուսակցության անդամներ ու դիմությունը, որոնք իրար հետ ունեն շատ բարդ հարաբերություններ, սակայն այդ հարցում եթե համաձայն են, դա նշանակում է խորքային ձևով մտածված որոշում է։ Որոշում, որ արտահայտում է չմոռանանք Ֆրանսիայի շահերը, ասում է քաղաքագետը, իսկ թե Ֆրանսիայի ինչին է դա պետք, Ստեփան Դանիելյանի կարծիքով այդ քայլերը մեր տարածաշրջանում ընթացող լուրջ գործընթացներում Ֆրանսիայի աշխարհակաղակական հետաքրքրությունների հանգամանքով են պայմանավորված։ Ես կարծում եմ, որ այս տարածաշրջանը, հարավային Կովկասը եւ նրա շուրջը գտնվող այս մեծ տարածաշրջանը կարևոր աշխարհակաղակական նշանակություն ունեն եւ մոտակա տարիներին մեծ մերձավոր արևելքում, կենտրոնական Ասիայից միջև մերձավոր արևելք նաեւ մենք այդտեղ լուրջ գործընթացներ են տեղի ունենալու եւ այդ գործընթացները ունենալու են կարևոր աշխարհակահաղական նշանակություն եւ նաեւ էներգակիրների առումով են լինելու կարևոր, որտեղ եւ կենտրոնական Ասիան եւ Ադրբեջանը եւ Իրանը եւ Իրաքը կարևոր էներգակիրներ են եւ նաեւ հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, որ ռուսական էներգակիրները ըստ էության արդեն Եվրոպա չեն մատակարարվում, նրանց դերի նշանակությունը գնալով մեծանալու է։ Հատկապես Բրիտ Վարդանյան քաղաքագետի կարծիքով արդեն իսկ շատ կարևոր դիրք է զբաղեցրել կենտրոնական Ասիայում, այդ թվում եւ Ադրբեջանում ու Թուրքիայում, եթե հաշվի առնենք, որ միայն British Petroleum ընկերությունը Ադրբեջանում ունի 84 միլիարդ դոլարի ներդրում այս պահի դրությամբ եւ 30-ից 40 միլիարդ դրամի ներդրումներ այլ ոլորտներում։ Ստեփան Դանիելյանը դա բացատրում է նրանով, որ Բրիտանիան փորձում է այս տարածաշրջանում դառնալ գլխավոր խաղացող եւ գլխավոր ուժը, որը գործում է Ռուսաստանի ու Իրանի դեմ։ Այս առումով Ֆրանսիան ինչ որ ձևի դուրս է մնալ մնացել, որովհետև Ֆրանսիան 17 թվականին մոտ 4 միլիարդ 800 միլիոն դոլարի ներդրումներ էր արել Իրանում գազային հանքավայրում, սակայն դրանից հետո Ամերիկացիալ նահանգները դուրս եկան միջուկային պայմանագրից եւ այդ ամեն ինչ արկախված մնաց։ Հիմա Ֆրանսիան ուզում է ներգրավի Կովկասյան գործընթացների մեջ։ Նրա դարավոր մրցակից Բրիտանիան Ադրբեջանի կողմից է հանդես գալիս եւ որ เป զի Ֆրանսիան գործոն դառնա, պետք է հանդես գա Հայաստանի կողմից եւ փորձի օգուտներ ստանալ, ասում է քաղաքագետը օգուտներ կարող է ստանալ նաև նույն Ադրբեջանից, այսինքն Ադրբեջանի դեմ հանդես գալով հետո գնա ինչ-որ պայմանավորվածության, հա, շատ կոպիտ ասեմ, ինչ-որ հանքերի տան, որպեսզի ինքը չխանգարի, կամ Իրանի հետ սկսի ավելի ծերտ համագործակցություն ունենալ ապագայում, եթե Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրը կնքվի, այնտեղ ներդրումներ ունենա Հայաստանի վրա հենվի։ Իսկ Հայաստանին այդ որոշումը կարող է ինչ-որ բան տալ, եթե հայկական կողմը հստակ հասկանալի քաղաքականություն վարի, հասկանա իր պահանջները տարի եւ փորձի մեծ երկրների հակասությունների վրա խաղա, ասում է։ Շահերի մեջ կարա լինի Արցախի խնդիրը, Արցախի քաղաքացիների անվտանգությունը հետագայում ինչ որ կարգավիճակ հենվի այն երկրների վրա, որոնք ասենք Ադրբեջանի դաշնակիցների դեմ են հանդես գալի, հա, դա քաղաքականության օրենքն է։ Ֆրանսիայի Սենատի եւ Ազգային ժողովի որոշումները հետագայում ընդհանց կարող են ստանալ, եթե Ֆրանսիան չստանա իր ակնկալած օգուտները, ասում է Ստեփան Դանիելյանը։ Ֆրանսիայի ասելիքն ուղղված է Ադրբեջանին, Թուրքիային ու գուցե նաեւ Ադրբեջանի հետևում կանգնած Բրիտանիային, ում հետ լուրջ մրցակցային խնդիրներ ունի։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։